mwanzo katika Masjid Aqsa katika kudhakiri na kukumbushana katika kitabu cha al-40 an-nawawiyya kama ilivyopendekezwa katika masiku machache yaliyopita kuwa katika kila Jumamosi baada ya maghrib iwe darsa ni ya kuendelea katika kitabu cha 40 nawawia basi leo katika tarehe nane ya mwezi wa Muharram mwaka 1441 tuanza darasa yetu katika kitabu hiki tukitegemea sharha ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr الويت فتح القوي المتين في شرح الأربعين أسامة شيخ أما بعد فإن من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأربعين حقيقة كتك موضوعي au mada walizoandika ndani yake wanazuoni katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam manake hadithi zilizokusanywa wakawa wanaiandika katika maudhui mbalimbali wengine wakikusanya katika hadithi za ahkam hadithi za adab ahadithi za tauhid ahadithi za akhlaq basi katika maudhui sampuli hii ni hadithi za 40 وهي جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي نكوكسانيا حديث أربعين كتك حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم وسباب يا حديث إلو ثبيتي حديث إلو كوجا katika fadla ya kuhifadhi hadithi 40 katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kukapatikana baadhi ya wanazuoni ambao walikusanya hadithi 40 za mtume sallallahu alaihi wasallam katika maudhuat mbalimbali ametaja al-Imam an-Nawawi hadithi hii katika mukaddima yake ya al-40 akataja riwaya iliyopokelewa na, na tisa katika masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam aliowataja kisha akaelezea kuwa wameafikiana alhufadh katika ahli alilmi wameafikiana kuwa hadithi hiyo ambayo imetaja fadla ya kukusanya hadithi 40 kwamba wanazuoni wakae chini mwanachuoni katika wana, katika wanazuoni akusanye hadithi ya 40 za mtume sallallahu alaihi wasallam kisha watu wawe ni wenye kuhifadhi ama kusoma katika hadithi hizi 40 hadithi iliyokuja katika mlango huo wanazuoni wameafikiana kwamba hadithi hii ni dhaifu hata kama imepokelewa kwa njia mbalimbali na akataja kuwa kutegemea kwake kuandika hadithi hii si kwa hadithi hiyo bali kwa hadithi zinginezo kama kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema liyuballigha shahid minkum alghaib kwamba afikishe yule aloshuhudia afikishie wale ambao kwamba hawakuweza kuwa hadhir wala hawakuweza kuhudhuria na pia kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema nadhara allahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyokuja kwamba Mwenyezi mtume sallallahu alaihi wasallam asema amwombea e, Mwenyezi mtu ambaye nadhara Allahu mra'an Mwenyezi Mungu amnawirishe mtu ambaye sami'a maqalati atasikia maneno yangu kisha akaifahamu na akaibalighisha kwa watu na hadithi sampuli kama hizi kwa hivyo wadhakara 13 min alulama alafun fil 40 na akataja wanazuoni 13 ambao wamekusanya hadithi 40 40 uh, katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam akataja wa mwanzo wao ni al-Imam Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak na mwisho wao ni Abu Bakr al-Baihaqi na akasema baada ya kuwataja wote wa khalaiqun la yuhsauna min almutaqaddimin walmutaakhirin na wengine wengi katika wale walioandika katika hizi hadithi 40 katika waliotangulia na waliokuja baadaye kisha akasema thumma min alulama man jamaa al-40 fi usul ad-din katika wanazuoni kunao waliokusanya hadithi 40 katika usul ad-din katika misingi ya dini katika aqida wa ba'dhum fi na wengine wakakusanya katika furu' katika katika masail za kifiqhi na masail za ahkam wengine wakakusanya katika jihad wengine wakakusanya katika zuhdi katika milango ya kuipa nyongo dunia wengine wakakusanya hadithi 40 katika adabu na wengine wakakusanya hadithi 40 katika katika khutab wa kulluha maqasidun saliha yote hii haya malengo yote walokusanya nayo katika maudhui yote hii walokusanya ni malengo mazuri radhiallahu ta'ala radhiallahu ta'ala an qasidiha Mwenyezi Mungu awaridhie yale wale wote katika makusudio yao waliokusudia asema al-Imam an-Nawawi wa qad ra'aytu jamaa 40 ahamma min hadha kullihi nimeona ni bora kukusanya hadithi 40 ambayo ni bora kuliko yote hiyo hadithi ambazo walizozitaja au milango hiyo na maudhui waliokusanya hao waliotangulia wahiya 40 hadithan nikakusanya hadithi 40 mustamilatan ala jami'i dhalik ambayo imekusanya malengo yote na maudhui yote hiyo manake nimekusanya hadithi 40 katika misingi ya dini katika ahkamu za dini katika milango za jihadi katika zuhdi yani katika kuipa nyongo dunia katika adab na katika khutab na maqasid ambayo ni amma inakusanya yote hayo walotaja wanazuoni wa kullu hadithi minha qa'idatun 'azima min qawaidi ad-din na katika kila hadithi nilokusanya katika kitabu hiki ni msingi madhubuti ni msingi katika misingi ya dini hii ni msingi katika misingi ya dini amekusanya al-Imam nawawi katika kitabu chake hichi cha 40 kila hadithi aliyoiweka hapo wanazuoni wamesifu kila hadithi moja kuwa hadithi hii ni msingi katika misingi ya dini ina hukumu au inabeba mambo mengi katika mambo ya dini kwa umuhimu wake na ukubwa wake قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه كل حديث ونزواني وميسيفك وإسلام ونزنقك كتك حديثه أو هو نصف الإسلام أو ونزواني وكسيف حديثه كما ننوس يا إسلام أو نثلوث يا إسلام ننفانه كما هو أسمى الإمام النووي ثم التزمت في هذه الأربعين an takuna sahihatan na nimechunga hadithi hizi 40 ziwe ni hadithi sahihi wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim na nyingi katika hadithi hizi 40 ziwe ni katika hadithi za sahih al-Bukhari na Muslim ambazo ndizo vitabu viwili hivi ni vitabu ambavyo sahihi zaidi katika ulimwengu baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa azkuruha محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الأحاديث لما اشتمل عليه من المهمات ويعم, الانتفاع بها إن شاء الله تعالى أسمع نني متاج حديث هذي بلا أسانيد ذاك زل السلسله زا ولو فكازي minyororo يا wapokezi kwa kuwataja kwa majina kwamba imepokelewa na fulani kutoka kwa fulani kwenda kwa fulani amemsikia fulani akisema mpaka mwisho wa isnad asema nimefuta zile asanid nikataja hadithi moja kwa moja wayaumma alintifa'u biha insha Allah ta'ala ili ipate kutimia manufaa watu wapate kunufaika nayo moja kwa moja wayambaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi alahadith na kila na yampasa kila anayetaka kujua yani anayekuwa na raghba na akhira yake yampasa kila aliyenapupa na tamaa ya akhira yake ahifadhi hadithi hizi azitambue hadithi hizi 40 kwa kuwa ya hadithi hizi zimekusanya mambo muhimu katika dini imekusanya kumtanabahisha mtu katika mambo yote ya taat wadhālika dhahirun liman tadabbara na hii iko wazi kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kuzingatia huu ni utangulizi wa imamu, Nawawi katika kitabu chake cha al-40 an-Nawawiyya na Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr asema wal ahadith allati jama'aha an-Nawawi rahimahullah 42 hadithan hadithi alizozikusanya al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake 40 nawawiya ni hadithi 42 lakini akaziita 40 tagliban kwa ujumla na kukithirisha kwamba kughilibu kuwa hadithi nyingi ni 40 maahadhi alkasri zaid akavunja akaondosha aka, akafuta ile ile idadi iliyovunjika idadi ndogo iliyovunjika iliyokuwa ni ya zaidi ambayo ni hadithi mbili zaidi ya na hii ni maarufu katika lugha ya Waarabu kwa wakitaja 40 hata ikizidi mbili tatu manake inasihi kwa lugha yao kuwa hiyo ni hadithi 40 kisha kunazo hadithi zilizoongezwa na Ibn Rajab bin al-Hanbali ambazo ni hadithi nane ambazo ziko katika daraja hii hii ya hadithi za al-Imam an-Nawawi akaziongeza al-Imam e, Ibn Rajab ibn al-Hanbali zikawa ni zenye kukusanyika na kutimia hadithi 50 kwa hivyo insha Allah taala hizi ndizo hichi ndicho kitabu cha 40 nawawiya ambayo insha Allah taala tutadumu kukumbushana katika faida zilizo ndani ya kitabu hiki au katika hadithi hizi ili tuweze kufaidika, kufaidika nazo insha Allah taala na leo insha Allah taala tutaanza katika hadithi ya kwanza e, tutataja baadhi ya zinikato ambazo amezitaja uh, Sheikh Abdul Muhsin bin Abbad al-Badri katika sharhi yake ya hadithi hizi tukianza katika hadithi ya kwanza bismillahir rahmanir rahim asema alhadithul awwal an amiril mu'minin abi hafs umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين huma asahu alkutubi almusannafa asema asema amir almu'minin impokelewa kutoka kwa amir almu'minin abi hafs babake hafsa ambaye ni umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu katika masahaba wakubwa hawa wa mtume sallallahu alayhi wasallam asema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema innamal a'malu binniyat hakika matendo yazingatiwa kwa nia yake wa innama likulli imri'in ma nawa na hakika kila mtu atapata kila alichonuia atalipwa kile alichokinuia katika matendo yake faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih atakayekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha na yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ili aipate au imraatin yankihuha au kwa ajili ya mwanamke ili ende kamuoe fahijratuhu ila ma hajara ilaihi basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa sababu ya alichokihamia hadithi hii imepokelewa na maimamu wawili katika maimamu wa muhaddithi maimamu wa ulama wa hadithi Abu Abdullah محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري هو ني إمام وكوانزا ديو إمام البخاري من كتابه صحيح البخاري نا أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري نهوي ديو إمام مسلم مانديشي وصحيح مسلم wamepokea hadithi hii katika sahihi katika hivyo vitabu viwili sahihi al-Bukhari na Muslim ambazo ni asahhi al-kutub al-musannafa ndizo vitabu sahihi zaidi katika vitabu vilivyoandikwa katika hadithi eh, baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiingia katika maelezo ya hadithi hizi kutoka kwa Sheikh Abdul Muhsin eh, Al-Abbad Al-Badr ameelezea kwa maelezo bora zaidi na kwa ufafanuzi ambao ni bora zaidi asema hadithi hii imetolewa ama ime imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim ambao ni ashabu sun, wa, wa ashabu sunani wa ghairihum na pia wengine katika maulama wa hadithi ambao ni ashabu sunan katika wale maimamu wa sunan ibn Majah uh, al-Imam an-Nasa'i at-Tirmidhi wote hawa wamepokea hadithi hizi wa ghairuhum na wengineo وقد تفرد بروايته عن عمر na hadithi hii ni katika hadithi ambazo imepokelewa kutoka kwa Umar na mtu mmoja mtu mmoja tu ndiye aloisikia kutoka kwa, kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu Umar aliisikia peke yake kutoka kwa mtume kisha kutoka kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu aliisikia mtu mmoja si katika masahaba ni Alqam ibn Waqqas al-Laythi alisikia kutoka kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu watafarada bihi anhu Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi kisha baada ya huyu ilipokelewa pia kutoka kwake na mtu mmoja manake yeye kamfundisha mtu mmoja tu ambaye ni Muhammad bin Ibrahim Ataimi kisha pia vile vile Ibra, eh, eh Muhammad bin Ibrahim Ataimi akamfundisha mtu mmoja ambaye ni Yahya bin Sa'id al-Ansari kisha wakakithiri kisha ikaanza kupokelewa na watu wengi manake wanafunzi wakakithiri baada ya yani wale waliochukua kutoka kwa Yahya fahuwa min gharaibi sahih al-Bukhari hadithi hii ni katika katika musalla al-hadith ni katika hadith ahadith ambazo ni gharib kwa sababu ya hadith gharib ni ambao kwamba katika moja ya katika isnadi yake katika tabaka yoyote iwe kuna mpokezi mmoja iwapo katika ile isnad katika tabaka katika tabakat kuna mpokezi mmoja hadithi hiyo inaitwa hadithun gharib kwa hivyo hadithi hii ni katika hadithi ambazo ni gharib za al-Imam al-Bukhari wa huwa fatihatuhu na ndio hadithi ambayo amefungua nayo al-Imam al-Bukhari kitabu chake al-Imam al-Bukhari amefungua kitabu chake cha sahih kwa hadithi hii ya Umar bin al-Khattab ومثله في ذلك خاتمته na pia vile vile amefunga na hadithi kama hii mwisho wa kitabu chake amefunga na hadithi ambayo imepokelewa na Abi Huraira ambayo ni kalimatani habibatani ila Rahman nayo pia ni katika hadithi ambazo ni gharib min gharaibi as-sahih hadithi hii ni hadithi muhimu kiwango kuwa wanazuoni wameipa kipao mbele sana افتتح النووي احاديث الأربعين بهذا الحديث امام النووي amefungua kitabu chake cha 40 kwa hadithi hii amefungua kitabu chake kwa hadithi hii na baadhi ya wanazuoni wengine pia wamefungua vitabu vyao kwa hadithi hii وقد افتتح جماعه من اهل العلم كتبهم به baadhi ya wanazuoni wengine pia jamaa kubwa tu katika wanazuoni wamefungua vitabu vyao kwa hadithi hii miongoni mwao ni al-Imam al-Bukhari amefungua sahihi yake kwa hadithi hii kama nilivyotaja wa Abdul Ghani al-Maqdisi al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ambaye ni muallif wa Umdat al-Ahkam amefungua kitabu chake kwa hadithi hii al-Imam al-Baghawi amefungua vitabu, kitabu chake vitabu vyake viwili kwa kitabu hii, kwa hadithi hii amefungua masabih sunna katika hadithi hii kwa hadithi hii na sharh sunna pia amefungua kwa hadithi hii na al-Imam Suyuti pia amefungua kitabu chake cha Al-Jami' as-Saghir kwa hadithi hii hii ya kuonyesha ikiwa wanazuoni wote hawa wameanza kitabu chao vitabu vyao kwa hadithi hii ya kuonyesha umuhimu wa hadithi hii na ukubwa wake Imamu Nawawi ameweka mlango katika mwanzo wa kitabu chake al-majmu' ambao ni sharh al-muhadhab ameweka fasl kamil ameweka kitengo kamili akakiita faslun fi ikhlas fi al-ikhlas was-sidq wa ihdar an-niyya fi jami' al-a'mal al-barizati wal-khafiyya ametaja kuwa kitengo cha ikhlas kumtakasia Mwenyezi Mungu والصدق na mtu kuwa mkweli wa ihdari niyati fi jamii al na kuhudhurisha nia katika matendo yote albarizati wal khafiya matendo ya wazi na matendo yalofichika katika katika mlango huo ameutaja ametaja katika mlango huo wa ikhlas na ukweli na kuhudhurisha nia katika matendo yote mtu anayofanya ya dhahiri na yalofichika أورد فيه ثلاث آيات من القرآن الكريم ametaja aya tatu kutoka katika Qur'ani tukufu kisha akataja hadithi hii ya innamal a'mal binniyat وقال حديث صحيح متفق على صحته kisha akasema hii ni hadithi sahihi ambayo wanazuoni wameafikiana katika usahihi wake wa mujma'un ala 'idhami mawqi'ihi wa jalalatihi na wanazuani wameafikiana katika wameafikiana na wamekusanyika wame, wame katika ku, kusema hadithi hii wameafikiana kwa kusema hadithi hii ni hadithi kubwa ina nafasi kubwa sana na ni nafasi ambayo ina adhama kubwa baina ya wanazuoni wa huwa ihda qawaid al hadithi hii ni moja katika aelezea kuwa wa huwa ihda qawaid al ni moja katika misingi ya imani ni moja katika misingi ya iman bali ni mwanzo katika zile nguzo za iman wa akadul arkan asema al-Imam Shafi'i katika kuonyesha swala hilo asema rahmatullahi ta'ala alayhi yadkhulu hadha al-hadith fi 70 baban min al-fiqh hadithi hii inaingia katika milango 70 katika milango za fiqh hadithi hii yaingia katika milango sabini katika milango ya fiqh akasema tena huwa thuluthul ilm bali ni theluthi ya ilmu manake lao utagawanya elimu yote mara tatu basi hadithi hii yachukua theluthi moja nzima peke yake wakadha qalahu aidan ghairuhu hivi ndivyo walivyosema wengi katika wanazuoni وهو احد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام ni moja katika hadithi ambayo yazungukiwa na Uislamu wote kiujumla kwa sababu kama tulivyoona kwamba katika anwani aliyoiweka katika al-majmu' sharh al-muhadhab asema kwamba mlango wa kuhudhurisha mlango wa ikhlas na sidq na kuhudhurisha nia katika matendo yote ya wazi na yalofichika manake hakuna matendo utakayotenda isipokuwa watakiwa uhudhurishe nia yako na iwe ni kwa ikhlasi na ni ukweli katika matendo yote yawe ni asiri na ya wazi kwa hivyo maadamu hakuna kitendo ambacho kitakuwa bila ya ikhlas bila ya nia basi moja kwa moja inakuwa ni hadithi ambayo yazungukiwa na Uislamu wote kwa ujumla وقد اختلف العلماء في عدها wanazuoni wamehtilafiana katika kutaja idadi ya hadithi ambazo ni qaid qaida au qawaid min qawaid alislam التي عليها مدار الاسلام wamehtilafiana wanazuoni kutaja hadithi hizo ambazo zazungukiwa na Uislamu zote kwa ujumla ni hadithi ngapi hadithi zipi hizo ambazo Uislamu unategemea hadithi hizo na zikawa ukawa Uislamu wote unazunguka katika hadithi hizo wanazuoni wamehtilafiana katika kutoa idadi ya hadithi hizo wakasema baadhi yao ni hadithi tatu bali wengine wakasema hadithi nne bali wengine wakasema hadithi mbili asema al-Imam an-Nawawi qad jama'atuha kullaha fi al arba'in na mimi nimekusanya zote katika kitabu hichi ambacho ni juz al-40 nimekusanya hadithi hizo kwa hivyo hadithi hizi zote 40 ni hadithi ambazo zazungukiwa kila mmoja katika hizi hadithi 40 zazungukiwa na Uislamu asema fabalagat 40 hadithan zimefikia hadithi 40 ambazo la yastaghni mutadayyin an ma'rifatiha mtu yoyote ambaye ataka kushika dini ataka kumwabudu Mwenyezi Mungu kisawasawa ha, hawezi kuona kwamba anajitosheleza kwamba hana haja na hizi hadithi 40 kwa sababu zote kwanza ni hadithi sahihi na zote hizo hadithi ni msingi katika misingi ya dini bali ni, ni, ni, ni katika pia yaingia katika furu katika mambo ya ahkam yaingie katika zuhdi yaingia katika adab yaingia katika makarimil akhlaq katika akhlaqi njema na milango mingineyo wa inma bada'tu bihadha alhadith sasa kuonyesha umuhimu wa kuanza na hadithi hii na kuwa kwa nini wanazuoni wengine pia walianza vitabu vyao kwa hadithi hii asema wa inma bada'tu bihadha alhadithi ta'assiyan bi'a'immatina wa mutaqaddimi aslafina min alulama Asema nimeanza hadithi hii, nimeanza kitabu changu kwa hadithi hii kwa kuiga maimamu wetu waliotangulia, maimamu wetu ambao waliotangulia katika maulama. Wakad ibtada bihi al-imam, imamu ahli al-hadithi bila mudafaa. Hadithi hii ameanza nayo kitabu chake imamu wa muhaddithin, imamu wa ahli al-hadith bila pingamizi yoyote ambaye ni Abu Abdullah al-Bukhari katika sahihi yake ameanza na hadithi hii na wamenakili jamaa katika salaf kuwa watu wema waliotangulia walikuwa wanapendezewa sana kuanza vitabu vyao kwa hadithi hii kanu yastahibuna iftitaha alkutub bihadha alhadith walikuwa wanapendeza wanapendekeza kuwa kufungua vitabu kwa hadithi hii tambihan litalibi ala tashihi niyya kwa kumnabihisha kum, kumtanabahisha mwanafunzi apate kusahihisha nia yake pale mwanzo na awe ni mwenye kutengeza irada yake iwe makusudio yake anamkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma kwake kwa hivyo kwa sababu hadithi hii ni kubwa inamuonya mtu katika nia yake wanazuoni wakaanza nayo ili mwanafunzi apate kujua kwamba pale anaposoma aanze kusafisha nia yake aanze kusafisha makusudio yake ajue kwamba anafanya lile analolifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hafanyi kwa sababu ya kutaka kuadhisha watu wala malengo mengine yoyote bali anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo yake yote yalowazi na yalofichika أسمى الإمام النووي وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن bin Mahdi rahimahullahu qal tumepokea tumepokezwa kutoka kwa Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahmatullahi ta'ala alayhi asema law sannaftu kitaban asema al-Imam Abi Sa'id law ningeandika kitabu law nitaandika kitabu بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث nitaanza mwanzo wa kila mlango katika kitabu changu nitaanza na hadithi hii mfano nimeandika hadithi kitabu ina milango kumi mlango wa tahara mlango wa swala mlango wa wa somu zaka mpaka milango kumi katika kila mlango ha, mlango mwanzo wa mlango huo ningeanza na hadithi hii huo ni mfano asema kwamba lau ningeliandika kitabu basi ningelianza mwanzo wa kila mlango katika kitabu hicho kwa hadithi hii وقال الإمام أبو سليمان حمد حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله أتاج إمام هو كتاب تاكي المعالم رحمة الله تعالى عليه أسيما كان المتقدمون من شيوخنا ولكوا ولو تنقلية كتك مشيخ زيتو كتك ونزوني ويتو كتك والم ويتو يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات ولكوا wanapendezea kutanguliza hadithi ya al-amal binniyat amama kulli shay'in mwanzo wa kila jambo yanshau wayabda min umuri di walikuwa wakianza na hadithi hii wakipendezea kuanzia kuanza kwa hadithi hii mwanzo wa kila jambo mwanzo wa kila jambo walikuwa kilifanya katika mambo ya dini liumumi li um, alhajati ilayhi fi jami'i anwa'iha kwa kule kuwa hadithi hii yaingia katika milango yote na katika sampuli mbalimbali na haja ni kubwa katika hadithi hii kwa sababu ya ujumla wake kuingia katika milango mbalimbali asema al-Imam Ibn Rajab katika sharha yake ya kitabu hichi pia naye ambaye amesherehesha kitabu hichi asema katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam wattafaqa al ulama ala sihhatihi wanazuoni wameafikiana kwa hadithi hii ni sahihi wamekubaliana katika usahihi wake watalaqihi bilqabul na kuipokea hadithi hii kwa kuikubali mia mia kwa kuikubali na kuipokea kijumla wabihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih na ndiyo ameanza nayo al-Imam al-Bukhari kitabu chake wa aqamahu maqama al-khutba akawa ameiweka mwanzo wa khutba ya kitabu chake إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا thamarata له في الدنيا ولا في الاخره akiashiria kwa hadithi hiyo alipoanza nayo akiashiria kuwa kila jambo kila matendo ambayo itafanywa kwa kutokutaka kuto, kuto, kuto radhi za Mwenyezi Mungu kutokutaka uso wa Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo fahuwa batil basi jambo hilo ni batil la thamra lahu fi dunya wala fi akhirah hayana matunda katika dunia wala akhira na wakataja wanazuoni maneno mengi katika utangulizi wa hadithi hii insha Allah taala leo tutasimamia katika utangulizi tu kisha wiki ijayo tutaingia katika nasi ya hadithi katika kuielezea maana yake asema pia vile vile katika kuonyesha fadla na ukubwa wa hadithi hii al-Imam Ibn Rajab pia vile vile katika kitabu chake wa hadha al-hadith ahadu al-ahadith allati yaduru ad-din 'alayha hadithi hii ni moja katika hadithi ambayo dini yote inazunguka juu yake فروي عن الشافعي يمبوكلاوا كتوكا كو امام شافعي انه قال كو امسما هذا الحديث ثلث العلم كما تلفتاجا هبو اوالي كو امام شافعي اسما حديثه ني ثلث ويدخل في سبعين بابا من الفقه نايانجيا كتكا ميلانغو سبيني كتكا ميلانغو يا فقه يمبوكلاوا كتوكا كو امام احمد اسما اصول الاسلام على ثلاثه احاديث misingi ya dini yazunguka katika hadithi tatu hadithi ya Umar al-a'malu binniyat hadithi hii tulionayo ni kwamba hii ni hadithi kubwa yazungukiwa na dini wa hadithu Aisha hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad atakayezua katika dini yale yasiyokuwemo ataregeshewa mwenyewe hii ni hadithi ya pili ambayo yazungukiwa na dini wa hadithu Nu'man bin Bashir na hadithi ya tatu ni hadithi ya Nu'man bin Bashir ambayo yasema alhalalu bayin walharamu bayyin halali ni wazi iko wazi walharamu bayyin na haramu pia iko wazi hadithi hizi tatu asema al imam Ahmad kuwa ndio hadithi ambazo zazungukiwa na dini yani dini yote yazunguka katika hadithi hizi tatu katika maelezo yake lau utaeleza utapata kwamba uchambuzi wa misingi mbalimbali mbali ya dini yazunguka katika hadithi hizi tatu bali akasema tena ibn Rajab fi tawjihi kalami al-Imam Ahmad katika kuelekeza na kufafanua maneno ya Imam Ahmad asema fa inna dina kullahu dini yote yarudi au yaingia katika kufuata na kutekeleza yale ambayo tumeamrishwa watarki almahdhurat na kujiepusha na yale ambayo kwamba tumekatazwa na pia atawakkufu an shubuhat na kujiepusha na mambo ya kutatanisha dini yote yazunguka katika jambo la kwanza amri za Mwenyezi Mungu tulioamrishwa twatakiwa kutekeleza na mambo tuliokatazwa kuyaacha moja kwa moja na mambo ambayo yanatatanisha hatuyajui yako katika halal au yako katika haram atawakufu ani shubuhat mtu atakiwa awe ni mwenye ku, kujiepusha na kuacha kusimama kabisa katika masala ya, tawa, ya, ya, ya, ya shubuhat ya mambo ya kutatanisha yasojulikana yako katika halali au haramu ajiepushe nayo asijiingize ndani yake kabisa huo ndio msimamo wa mu'min awe ni mwenye kujiepusha nayo wa hadha kulluhu tadhammanahu hadithu Nu'man bin Bashir na yote haya matatu yamekusanywa na hadithi ya Nu'man bin Bashir wa inma yatimu dhalika bi amrayn na hayo yani kwamba dini kufuata amri na kuepuka makatazo na kusimama kujieka mbali kabisa na yale mambo ya kutatanisha yanatimia kwa juu ya mambo mawili jambo la kwanza an yakuna al-amalu dhahiru an yakuna al-amala fi dhahirihi ala muwafaqati sunna wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadith Aisha radhiyallahu anha asema kuwa haya mambo matatu tulotaja yanasimama au yanatimia kwa mambo mawili yanatimia pale yatakapopatikana mambo mawili kuwa wewe umetekeleza amri kama ulivyoamrishwa kisawasawa na ukaepuka makatazo kisawasawa na ukajiepusha na mambo ya kutatanisha hayatimii mpaka iwe matendo unayotenda dhahiri yake imeafiki sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhahiri pale watu wanapoangalia dhahiri yake umefanya kama alivyofanya mtume umefanya kama alivyosema mtume wa hadha huwa alladhi tadhammanahu hadith Aisha hiyo ndio ilokusanywa katika hadithi ya Aisha aliposema katika hadithi yake man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad atakayezua katika dini yale ambayo kwamba yasukuwemo ndani yake ataregeshewa mwenyewe manake iwapo itakuwa si katika dini atarudishiwa mtu ataregeshewa mwenyewe kwa hivyo ili amri yako au matendo yako yale ulioamrishwa yawe yanakubaliwa lazima yawe ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hadithi hii ikawa imechika nafasi ya pili wathani na jambo la pili ambalo pia tuhitajia ili matendo yetu yawe yanakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu an yakuna al-amal fi batinihi yuqsadu bihi wajha Allah azza wa jalla iwe matendo ndani yake baada ya kuwa dhahiri yake kila mmoja anapoangalia kwamba matendo umefanya kama alivyofanya mtume ama kama alivyofundisha mtume na ndani yake pia iwe yuksadu bihi wajha Allah iwe inakusudiwa uso wa Mwenyezi Mungu azza wa jal iwe ni kwa ikhlas mtu anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tadhammanahu hadithu Umar kama ilivyothibiti katika hadithi ya Umar hadithi hii ambayo ndiyo hadithi yetu ya kwanza katika al-40 tukimalizia katika utangulizi wa hadithi hii na kuonyesha fadla na sehemu yake kubwa asema wa awrad ibn rajab nuqulan amepokea ibn rajab nakala mbalimbali yani kauli mbalimbali kutoka kwa wanazuoni eh, katika kutaja hadithi ambazo zazungukia Uislamu juu yake wa anna minhum man qala innaha ithnatan miongoni mwao waliosema ni mbili wengineo wakasema ni nne wengine wakasema ni hadithi tano wala hadithi allati dhakaraha anhum bil idafati ila thalathati alula hadith na hadithi walizozitaja wanazuoni wengine katika kuongeza juu ya hadithi hizo tatu tulizozitaja wametaja inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi hadithi ya ibn Mas'ud hadithi ya kwamba hakika mmoja wenu anapokusa anakusanywa katika utumbo wa au ufuko wa uzazi wa mamake siku 40 akiwa ni nutwa hadithi hiyo pia ni moja katika hadithi 40 ambayo kwamba tutakuja kuiona na kupata ufafanuzi wake na maelezo yake kwa undani hii pia imeongezwa kuwa ni moja katika zile hadithi ambazo Uislamu unazunguka juu yake. Al-Imam Ibn Rajab, Ibn Rajab baada ya kutaja fadhila ya hadithi hii akawa pia katika maneno aliyozungumzia na akaangazia ni kuwa hadithi hizi wanazuoni wanazozitaja kuwa Uislamu unazunguka juu yake ni hadithi ngapi na ni hadithi zipi akawa anataja kama tulivyotaja hapo awali kuwa baadhi wanazuoni wametaja hadithi mbili wengine wakataja hadithi nne wengine tano kisha akasema na hadithi zilizotajwa wala hadithi lati dhakaraha anhum hadithi alizozitaja kutoka kwa wanazuoni hao waliozitaja idadi hizo akaongeza juu hadithi zile tatu tulizozitaja akataja hadithi hii ambayo nimeitaja sasa hivi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi hakika mmoja wenu hukusanywa maumbile yake katika ufuko wa mzazi wake katika ufuko wa uzazi wa mamake siku 40 ikiwa ni nutfa na hadithi hii kama nilivyotaja inakuja itakuja mbele na pia hadithi nyingine aliongeza kwa hivyo hii ni hadithi ya nne hadithi ya tano iliyotajwa katika eh, hadithi ambazo Uislamu unazunguka juu yake ni hadithi ya min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yale yasomuhusu aache yasiyomuhusu hii ni katika hadithi ambayo pia ipo katika hadithi hizi 40 na itakuja tutakuja kuizungumzia kwa kirefu na hadithi nyingine pia iliyozungumziwa akataja inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakubali ila yalo ile ilo zuri pia hii ipo katika hadithi hizi 40 na inakuja mbele insha Allah taala na maelezo yake na pia hadithi nyingine iliyotajwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi li nafsihi haamini mmoja wenu hatoamini mmoja wenu mpaka awe anampendea ndugu yake kile anachokipendea anachojipendea mwenyewe nafsi yake hii pia ni katika hadithi ambayo yazungukiwa na Uislamu na hadithi nyingine pia iliyotajwa katika idadi hiyo ni hadithi ya la darara wala dhirar na hii pia imekuja katika hadithi hizi 40 eh, hakuna kudhuru wala kudhuriana hakuna kudhuriana wala kukubali madhara yani manake hakuna kudhuru wala kudhuriana hii pia ni moja katika hadithi zilizotajwa katika msururu wa hizo hadithi ambazo ni hadithi kubwa hadithi nyingine pia iliyotajwa katika msururu huo ni hadithi ya mtume aliposema idha amartukum biamrin fa'tu minhu mastata'tu nitakapoamrisheni na jambo basi tekelezeni kadri ya uwezo wenu kama mnavyoweza hii pia ni hadithi ambayo imetajwa katika hadithi 40 na ni moja katika zile hadithi kubwa zinazozungukiwa na dini kama tulivyotaja hadithi nyingine ni hadithi ya izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas ipenyongo dunia usipapie dunia ipenyongo dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupenda ipuuze dunia manake usiipe heshima dunia usiipe daraja hiyo umuhimu daraja muhimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupenda wazhad fima 'inda an-nas na pia ipe nyongo yale yaliyo mikononi mwa watu mali za watu vitu vya watu ipe nyongo usijishughulishe na vitu vya watu yuhibbuka nas watu watakupenda na hadithi ambayo pia imetajwa katika msururu huo ni hadithi ya adinu nasiha hadithi ya adinu nasiha dini ni kuna sahihiana huu ni utangulizi ambao ni ya darsa ya kwanza katika kitabu chetu hichi ambacho ni cha 40 ambayo insha Allah taala tutakuwa tukisoma katika kila siku ya Jumamosi baada ya maghrib na tumepata kuona utangulizi wa umuhimu wa kwanza hadithi hizi zote 40 kama uh, walivyoelezea wanazuoni umuhimu wa kitabu hiki cha 40 na kisha tukaanza hadithi yetu na mwanzo kabisa tukaanza kuangalia umuhimu wa hadithi hii mbali na kitabu cha 40 nawawia kwa ujumla na pia tukaangazia hadithi ambazo ni muhimu zin, ambazo zazungukiwa na dini kwa ujumla tukaona kama alivotaja walivyotaja wanazuoni insha Allah taala mpaka hapa tutakuwa ni wenye kukoma mpaka wiki ijayo insha Allah taala barakallahu fikum subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh